plida fazeolo, nuxoi, cae grainoi, malplida viando. Non la calculo iestas tute clarae. Frescia brita analiso, publicigita in Prestigia Medicin Revuo, cunicis datumoni de tridexep aliae scienzei esploroi, cae alvenis al forta indico, che mangi malplida besto de venae nutragoi, precipe industrie prilaboritae viandoi, cae anstatavigi ilin per integrae grainoi, legomoi cae nuxoi, malpliigas la riscon de corvasculae malsanoi cae tipo 2 diabeto, ie 36%. Tio signifas che oni devus ciutage mangi po unu porzio de tivi grainoi anstata o colbaso, cinco cae similae viandajoi. Ancau anstatauigo de ovoi per tiui grainoi alportis avantagioin alla san stato. La analiso inclusivis studoin faritain en Usono, Europo cae Asio dum decnau iaroi. Oni decalculis ancau eventualen influoin de aliai factoroi, quanto da englutite calorioi, corp exerzoi, tabac fumado, cae drinkado. Citiu grava amplexa studajo confirmas sciencen evidentajoin quiui accumuligas dum la lastai tridec iaroi. Planto de vena nutrajoi enhavas en havas sanigain grasoin tutte malsamain ol la besto de venae. Ili povas malpliigi la quanton da sucero en la sango, crome legomoi en havas isoflavonoin, nome substansoin kiui probable malpliigas inflamain procesoin en la corpo. Cetiu publicajo esprimas non tempan tendenson en nutrologio. Oni constatas che ec ne grandai shangioi en la mangio cutimoi povas al porti signifo plenan grainoin por la sano. Al preni dieton sur base de plantoi ne signifas nepre forigi ciain besto de venain productoin, cio por multae personoi estas malfacila decido. Croma avantaggio de tiu tendenzo esas la facto che gi favoras la natur medion cae la ecologian equilibron. Bredado de brutoi por homa nutrado grave influas la medion. i montris che gi damagias la grundon e ligas grandan quanton da gasoi en la atmosferon cae damagias la aquon en la naturo. Tiei shangioi en la mangio cutimoi povas ancau parte protecti contra iui tipoi de cancero cae fari la nutradon malpli multe costa. Relate al infanoi, estus opportune educi ilin de frua agio alla novae gustoi troveblai en planto de venae mangiagioi.